Făptura întreagă pe Dumnezeul preamărește, făptura întreagă despre slava Lui vorbește. Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu și firmamentul vestește lucrarea mâinilor sale.